water te doen. Ja. Ons het daar soveel woorde in my hart, maar maar een ding wat my deurgebreek het is ehm um, kyk as jy mos as jy mos baie moeg is nie, dan kom jy mos bietjie aan die einde van jouself en dan dan ehm um, dan baie keer vind ek dan kry die gees van die Here regtig inspraak as ek nou regtig aan die einde van myself kom nou Jan vat my gereeld aan die einde van myself as ons daar by die see is, dan moet ons hierdie berge gaan ry met fietsen. En <clears throat> dan ry jy baie starig, soos in 10 km die uur vir baie lang teen die pot uit. En dan saffer ou en ek, en dan, dis my so interessant, dan elke keer daar sit, as ek net hierdie deur wat wat Godse stem het so, so inspreek aan die mense haar. En, ehm, en op my oomlik is het net as wie Heere vir my sê, leef binnen in die moment. <clears throat> en ek bedink dit terwyl ek daai bult so uittrap en ek weet nie waar sy skrif Jan wat sê in hom leef ons beweeg ons en is ons handelinge nou gee ja dis daai handelinge rond maar in elk geval in en daai skrif kom net so in my hart op en ek en ek besef skielik as as ek as ek die bult op die bult fokus want nou gaan jy so omklomp draai en dan dink jy ou oh, kryt miskien is die laaste draai en dan kom jy dan sien jy dit is nog baie en dan so jy so opklim In die oomblik as jy fokus op waar jy nog moet gaan, as jy vorder hoor, dan voel jy skielik op brand jou bene en jou hart loop is hoog en alles. Maar as jy net hier by die fietsewiel kyk en jy jy kom in 'n pas in 'n 'n ritme in. As jy weer sien sy bo. En die Here sê net in my hart vir my dat ek baie keer die joy van die oomblik mis omdat ek te ver vooruit kyk omdat ek wil wil ek weet ek moet daar kom en en al hierdie lief voor my. En as jy op 'n fiets ry en jy kyk terug, dit doen jy glad nie want dan dan val jy. So jy moet jy bly voor jou kyk. En dis as die Here my net uitdaag, soos wat hy verlede jaar vir my gesê het, leef lig, travel light, leef lig. Moenie 'n klomp goed op jou sit wat jou moeg maak nie. Sê nou leef in die oomblik. En ek glo dat ons gaan as ons gaan kyk na hoeveel momente jy elke dag beleef wat so kosbaar is, maar wat ons laat verbygaan omdat ons dink aan wat net nou nog moet gebeur of môre moet gebeur. En ek glo ons gaan hoe meer ons gaan terugkom te sê Here, maak leef nou in hierdie oomblik. Gaan ons terugkom by God se gees wat binne ons is. En ons gaan so bewus wees van sy heerlikheid, sy almag, sy volheid, sy vrede binne ons dat ons werklik in die nou gaan lewe en die oorwinning gaan beleef as jy bo op die bult kom effortless sonder dat dit my inspanning is en my vermoë is om elke berg gelyk te kry en elke heuwel opgevul te kry doen hy dit vir ons as ons in die nou is en ek dis vir my 'n uitdaging want ek weet hoe hol ek en en ek weet in hierdie jaar ek glo nie in voornemings en daai goeters nie want dit hou nie te week maar dat dit 'n begeerte in my hart is om om regtig nou te leef. Leef nou waar jy en jou gesin bymekaar is. Wat jy geleentheid het om saam jou kind nou te wees. Koop die tyd uit vir nou, want jy lê dis waarin die Here verheerlik word. Hoe meer ons voorgaan en hoe meer ons wil uitsorteer voor, hoe meer maak se op onsself staan. Ons oë gefestig op hom, hy wat die leidsman in volle einde is van ons geloof. En ek seën julle daarmee om om regtig die tyd uit te koop van nou. Dankie. Nooit die stem van die Here hoor lyk dit vir my nie. En <laughs> da, en da maak een stelling as hy sê uh, leef, leef in die moment Jy weet, ons het so'n manier om die lewe uit te stel vir nog een dag en nog een dag. En die, die spokkende ontdekking is dat ons net een lewe het. Jy weet, en as ou jonk is, dan is die lewe nog, leed die lewe voor. En soos wat jy ouwer word, uh, begin jy ontdek, jy het net een kans, jy het net een lewe, daar is jy nog een nie. En dan begin dit vrou baie meer kostbaar word. Uh, so wat, wat wil ons doen? Ons wil die kostbaarheid daarvan lewe, terwyl ons ouwer is as jy dan wil, maar aan die ander kant wil ons die, die kostbaarheid daarvan beskerm terwyl ons jonger is. Uh, so, as Henda sê, leef die moment, dan wil ek iets daarby bijvoeg vandag, en ek wil sê, leef wie jy is. Ek het nou die voorrecht gehad, hierdie, hierdie vakantie, om uh, uh, so radio uh, gesprek te doen, vir radio in Namakwaland en uh, hulle toe vir my eh, dit eh, is nogal, ek dink, een goeie idee hulle toe vir my die preek gegee of die woord gegee hulle uh, bel my toe die ou wat die, wat die onderhoud hou en hy, hy geet toe vir my Johannes 18 vers 37 ek wil hier om saam my blaai na Johannes 18 vers 37 toe want dit was toe vir my nogal een vreselike lekkerte om, om die skrif na te gaan het vir my so een nieuwe paar goeders gesneller. Johannes 18, 37, Jesus is voor Pilatus. <clears throat> die jode het om beskuldig. En die primaire beskuldiging tegen hom is dat hy gesê het dat hy die Seen van God is. Hulle sê later, hy het hy die Seen van God gemaakt. Nou, nou antwoord hy vir Pilatus en hy sê die volgende in vers 37, Pilatus sê toe vir hom, is jylle daar, Johannes 18:37. Pilatus sê toe vir hom, is jy dan toch een koning? En Jesus antwoord, jy sê dat ek een koning is. Hiervoor is ek gebore, en hiervoor het ek in die wereld gekom, om vir die waarheid te getuig. Elkeen wat uit die waarheid is, luister na my stem. Hy sê, ek het in die wereld gekom, om vir die waarheid te getuig. Nou vraag hy die vraag, dis nou wat ons moet bespreek, hy sê, wat bedoel Jesus as hy sê, Ehm, uh, hy het gekom om vir die waarheid te getuig, en hoe beïnvloed dit dan nou sy bediening? Dan sê hy, uh, as die uitvloesel daar uit, as ons dit nou kon, kon bespreek, en vraag die vraag, hy sê, uh, hoe beïnvloed die, dit wat ek as waarheid sien, hoe beïnvloed dit my geloofslewe? En daarins vraag hy dan, um, uh, wat is die toets, dat my waarheid, die waarheid is. Nou, dit is een groot uitdaging. Nou, kom ons kyk of ons daarby kan uitkom. Ons, ons praat eerst, uh, ek dink, toe ek nou begin dink oor waarheid, toe, toe kom die woord getuienis, want Jesus sê, ek het gekom om vir die waarheid te getuig. Kom die woord getuienis op. En ek besef, wat Jesus kom doen, as Jesus sê, ek kom vir die waarheid getuig, dan moet ons mooi verstaan, wie is hy? Hy sê, ek is die weg, en die waarheid. Hy sê, ek is die waarheid. So, dit is amper soos die handelinge 1.8, onthou, onthou jy, Jesus het vir sy disciples gesê, jylle sal kracht ontvang wanneer die heilige gees oor jylle kom, en jylle sal my getuies wees. Hy sê nie, jylle sal van my getuig nie. Hy sê, as mense na jylle kyk, sal hulle my sien. Jylle sal my getuies wees. Ek sê altyd, my seens is my getuies ek wil dit nie altyd noodag noodwendig heen nie, maar hulle is my getuies. Hulle, hulle, is die, hulle, hulle bewys, wil ek amper sê vir my, dat ek gewees het. As ek nie meer hier is nie, dan is hulle nog daar. En, en so kom die Seen van God, en hy, hy kom getuig, hy kom getuig wie God is. Maar ons sal nou bykie, bykie nader in gaan, hy sê, jylle sal my getuies wees, hy sê nie daarmee, jylle sal van my getuig nie. Hy sê, jylle sal my getuig is, wees een groot verskil. Jesus sê vir die, vir die disciples in uh, Johannes 13, 35, sê hierdie ding, hy sê, hieraan sal hulle weet dat jylle my disciples is, as jylle liefde onder mekaar het. Nie as jylle praat van liefde nie, nie as jylle die theorie aan mekaar bedien nie, maar wanneer jylle dit is. So jy sê, as Jesus sê, ek kom om vir die waarheid te getuig, al wat hy doen, hy is net, want hy is die waarheid as ons dit kan raak sien, dan sien ons Jezus in sigself, net sy wees, is die getuienis. Nou, want nou wat Henda gesê het, leef in die moment, nou kom, wil ek bykom en sê, leef wie jy is, wie is jy? Is jy die waarheid? Is jy die waarheid? Kan jy sê, jy is die waarheid? Um, as ons gaan kyk na die skepping, dan sien ons, dat God maak vir Adam, die mens. Hy sê, kom laat ons mense maak na ons beeld en ons gelijkenis. So hy, ma hy maak die mens soos wat God is. Reg? Na sy beeld en sy gelijkenis. En dan sê hy, en laat om heers. En dan gaan hy aan en hy sien die mens. Hy sê, jy kwalificeer om geseen te wees, want jy, want ek, want jy is die waarheid. Want nou ons sing, ascribe greatness to our God, the rock. Gee grootheid aan ons God, die rotse uit ons, hy is die rots waaruit ons gekap is, anskou die rots waaruit jylle gekap is, Jesaja 51 vers 1. Met ander woorde, ons is uit hierdie rots uit gekap. <coughs> Excuse toch, nou, ons is sy maaksel. En nou dat ons uit hierdie rots gekap is, nou kom hy sê, ek sien jou, wees vruchtbaar vermeerder en vul die aarde en onderwerp het en heers daar So as ons, as ons in die sien van God wandel, as ons in die vrugbaarheid van God wandel, nou kan een ou sê, kom ons neem Jezus, Jezus is die laaste adem, ons weet, dat het fout gekom met die eerste adem, ons sal dit nou hanteer, maar kom, toe kom die laaste adem, kom Jezus, en hy kom herstel, kom om die fout te herstel, eindelijk, as Jezus sê, ek kom om vir die waarheid te getuig, kom Jezus, om vir een gebroken wereld, een stikkende mensdom, te kom wees, wat God gemaakt het, toe hy Adam gemaakt het, hy kom wees Adam, Adam sou rechtens kon sê voor die val, ek is die seed van God. Adam sou kon sê, ek is die weg, die waarheid in die leven. Want God het om na sy beeld en sy gelijkenis gemaakt. Dit was wie Adam was. As ons dit wil verstaan, die waarheid verstaan, kom ons kyk na die leen. Want jy sien, jy, jy, jy het altyd die kontras, as jy iets rarig wil tentoonstel, iets wat donker is, sit jy dit op een lichte achtergrond, of iets wat licht is, sit jy op een donker achtergrond. So die waarheid in die leen, eh, as ons die twee te mekaar kan stel, kan ons die kontras precies sien. Kom ons kyk na die moeder van alle leens. Na die leen van alle leens. Wat is dit? As ek vir jou vraag, wat sê jy Marita? Marita? die leen van alle leens, hoor wat sê Marita, jy moet eet om te wees wat God is, dit is wat die duivel sê, my ander woorde, dis, die leen lee eindelijk nie in wat hy sê nie, het lee in wat hy nie sê nie, jy sien die, die leen versteek omself, daarom sê hy, die duivel kom sê engel van die licht, hy steek omself weg, in iets wat nie gesê is nie, baie keer, jy weet ek, ek lees eendag een begrafenisbrief van, van, van mense wat in een ongeluk was en ek hoor die begrafenisbrief sê, God wat so groot en machtig en goed is, het die een persoon gespaar. Prijs die Heere, maar die ander is dood. So wat sê hulle nie? God het het toe nie gemaakt op die tweede en hy het net genoeg kracht gehad vir een. Ek weet ons bedoel het nie so nie, maar sien jy wat sê ons? Wat ons nie sê nie, sê meer as wat ons sê. Right. So, dit wat die vijand kom, die vijand kom en sê, om soos God te wees, moet jy eet. Wat sê die duivel vir, vir, vir Jesus? Hy sê, as jy die Seen van God is. Jy sê, as hy net die saad kon saai by Jesus, dat hy dalk nie is nie, het hom gehad, dat hy geval vir die leen. Daarom het hy begin met hom gesê, toe hy op die berg was en hom versoek het gesê, as jy die Seen van God is. Die laaste ding wat hy vir Jesus sê, toe Jesus aan die kruis hang, toe sê hy, as hy die Seen van God is, kom af. En dis die, dis die beeld van ons. Jy sê, ons probeer om met wat ons doen, en dis precies een klassieke nieuwejaars voorneme, ons probeer om met wat ons doen, beter te wees. En dit beteken, ons het geval. <laughs> dit beteken ons geval vir die suggestie van die vijand. Hy sê, eet om te wees. So die moeder van alle leens is om te suggereer aan jou of aan iemand anders dat hy minder is of dat sy minder is as wat God om of haar gemaakt het. Nou kom Jesus, Jesus is die waarheid. Sy lewe, as ons kyk na die feest van die ongesiede brode, dan sien ons sy lewe is die volmaakte lewe. Hy ken geen sonde nie. Hy het geen roof geag om aan God gelijk te wees, hy sê Filippense Hy sê, en nou, nou dat hy kom, neem hy die gestalte aan van die dienst, hy is aan God gelijk, maar hy neem die gestalte van die dienstleg uit, en hy word, nie meer, meer as die dienstleg, hy word gehoorzaam tot die dood, die dood van die kruis. Want die skrif sê, God het om wat geen sonde geken het, nie sonde vir ons gemaakt, so dat ons kan word die gerechtigheid van God. En nou kom die, die oorskakeling. God maak om wat ons is, so dat ons kan word wat God is. En, en die oorskakeling, stel hy ons waarin, as hy dan, as hy dan sondeloos is, as sy lewe die ongesierde brood is, en hy word wat ons is, en hy maak die opperomreiling, soos wat dat ons kan word wat hy is, waar laat het jou? Wie is jy vanmorgen? Is dit nie wat ons geloof nie? Is die gerechtverigmaking nie dier die geloof nie, die skrif sê, die rechtverige uit sy geloof sal hy lewe? Is dit nie die basis van geloof nie? is om te aanvaar, om oortuig te wees van wat Jezus met, met jou gedoen het. Hy het geword wat jy is, so dat jy kan word wat hy God is. En waar laat het ons? Ons het gekyk na die skrifte tot vervelings toe, maar kom ons kyk weer, Romeine 5.12, daarom, soos dier die misdaad van een die sonde in die wereld gekom het, dier die sonde die dood, die misdaad van Adam, het die sonde in die dood gebring. Vers 18, daarom, net soos dier een misdaad die van Adam, dit vir alle mense tot veroordeling gekom het, het het vir een daad van gehoorzaamheid vir alle mense tot rechtverigmaking van die leven geword. So wat het Jesus gedoen? Hy die omswaai gebring. Amal het gesondig, ontbreek hulle die heerlijkheid van God. En, hulle word almal, wat gesondig het en die heerlijkheid van God ontbreek, word sonder verdienste gerechtverdig. Sê julle die ombreiding. 2 Korinties 5,15, hy sê, omdat een vir amal gesterf het, is het so goed, dat amal gesterf het en nou het een gesterf daarom ken ons nie meer, iemand na die vlees nie. So jy sien, as ek nie meer na die vlees kyk nie, dan beteken het, ek kan elke mens, kom ons begin by myself. Ek kan myself sien, soos wat God my sien. Dan geld die mislukkings van laas jaar nie meer. Ek wil sê die zwaar kry, ek wil amper sê die sukses ook, het geld nie meer nie. Dan is elke dag een nieuwe dag. Dan maak God sy beloftes niet elke morgen, sê, sê Jeremia. Ja jy maak die beloftes nie elke morgen, dan kan ek leef in die moment. En dis wat hy kom doen het. So, as ons nou kyk na die getuienis van waarheid, wat is dus die waarheid? Die waarheid is dat God die mens gemaakt het, uit die rots gekap het. En as hy sê, gee grootheid aan God, onze God die rots, sy volkome sy werk, hy het ons volkome heilig gemaakt. Dan kan ons sê, volgens Ephesians 5, 25, hy het ons gewas met die watervat van die woord, hy het ons gereinig, hy het ons geheilig, hy het ons sonder vlek of rimpel of iets dergelik voor God gestel. Ons kan saam met Paulus stem in Romeine 4,25, as hy sê, hy is oorgelewe te wille van ons misdade, en hy is opgewek toe ons rechtverdig verklaar is. En dis wie jy is. As ek en jy hierdie jaar kan wegtrek, sê Heere, dis wie ek is. As ek en jy by die plek kom, jy weet ek, as jy in Bloemfontein kom, ek weet nou nie, ek, ek weet nou jylle gedeelde loyaliteit te teem, maar as jy in Bloemfontein kom, en jy loop daar in die mall of ergens rond, dan sien jy, hier kom ouwens voorbij, hier kom meisies met Unisiese kleren voorbij, en hier kom mannen met Krijkollietse kleren voorbij, en ander ouwens met Centraalse kleren voorbij, maar vats my nie die Krijkollietse ouwens, wat, wat nogal een ding van hulle self het, miskien snap hulle iets hiervan, miskien op verkeerde manier, maar hulle snap iets, want wat word hulle vertel, As hulle uitgaan uit die school, dan trek hulle hulle schoolbaakje aan, so dat mense hulle kan identificeer. Daai is een greie. Ene van greie hoef nie, ok? Right, verstaan dit. En wie wat, wie wat sê die school of hulle? Leef soos een greie. Wees die ouds jy krij. En ek, ek adverteer nie krij college, nie, jylle my mooie woord, ek wil jy met iets verstaan. As jy, as jy, die, as jy in die school is, kan jy die baie aantrek. En ek en jy is in die school ons is in die skool van Godse gerechtigheid. Ons kan die baie aantrek, wees dan bewus, soos wat die ou uitstap uit die skoolgrond uit, en in die mol stap met sy, met sy kleer baie aan, besef jy stap ek in die lewe in, met die mantel van gerechtigheid aan. En as ek en jy bewus kan wees, as ons van een ding bewus kan wees in hierdie jaar, 2011, bewus kan wees van die mantel, dat as God na my kyk, is hy tevrede. As God na my kyk, as God na jou kyk, is hy, jy is alles wat ek wil hee. Jy is meer as wat ek wil hee. Wie wat gaan gebeur, dan gaan ek en jy in die moment leef. In die moment van ons stand. Dan gaan ons stand, vir die, nie 2011 ons wandel bepaal. En ons gaan nie, soos wat ons door soveel jare gekom het, probeer, om met ons wandel, ons stand te vestig. En jylle weet, ou Rikert Bota sê gisterochtend, en rij ons terug daar van, van die CA, en hy praat oor die pleisters van die sielprogramm met van Derek, uh, eh, Breakfast met Derek, en hy sê, man, uh, eh, nieuwjaars voornemers werk nie, hy sê, want hy die eet wat jy besluit om te volg hierdie jaar, gaan net 6 daar hou, dan sy ook in sy kanone. En jylle weet ons hoe werk het. Maar wie wat, as ek en jy net kan slaap, as ek en jy net die getuienis van Jesus kan aanvaar. Jesus sê, hiervoor het ek gebore, hiervoor het ek gekom, van die waarheid te getuig, ek is die waarheid. En nou sê hy, ek het jou ingesluid in my, hy sê, bly in my, soos ek in julle. En nou word ek en jy een met waarheid. So nou kan jy terecht sê, ek is die waarheid. Wil jy dit waag? kan jy nie oogend voor die spiel staan, jou tanden borsel, en na jou self kyk en sê, Heere, as gevolg van een kruis, wat op een kopie by Jerusalem gestaan het, is ek die waarheid. En uitstap, en gaan wees wie jy is, in hierdie jaar. Nee dit, gaan wees wie jy is. Jy het nie nodig om jou verder in te span, in te vermoei, met al hierdie goed. Jesus sê, as jylle in my woord bly, as jylle in my bly, sal jylle die waarheid ken. Sal jylle my ken. Sal jylle my in jylle herken. Sal jylle, as jylle na my kyk, sal jylle jylle self raak sien. Hy sê, dan sal die waarheid, die kennis, die een met my, sal jou vry maak bevry van die aanslag waarmee die vijand gekom het, waarmee die vijand jou minderwaardig wil maak. Vry van die beskuldigings, vry van die veroordeling, vry van die vrees, dat ek weer kan mislik, want jy sien, ek word nie beoordeel om wat ek doe nie. Ek is beoordeel. Oor wat ek is, <laughs> en ek is wat ek is, omdat Jesus is, prijs vir my betaal het. Een dag op Golgotha. En daarom kan ons Deuteronomium 32 vers 4 weer in, in eh, trek in die ding. Hy sê, gee grootheid aan aan onze God, die rots. Jezus was die rots. En aan die rots, hy sê, want die werk wat hy kom doen het, aan die kopie op, op Golgotha, was volkome. Die woord taumeen beteken, dit is afgehandeld dit beteken dat ons rechtverdigmaking op die kopie voltooi is. Ons hoef niks daarby te sit nie. Het is afgehandel. Hy sê, dit is voltooi. Ons, ons sy het wee strafgerichte, ons het die, die kwaliteitsbeheer geslaag. God sê, ek is tevreden met jou. Ek wil het net praktisch maak vir jou. Ek wil jou uitdaag om saam met my, om een voorneme dan te van jou om saam met my in die ochend as jy opstaan en in die spiel kyk, te sê, Heere, ek is die waarheid. Want as jy daarvan oortuig is, dan sal jy dit leef. Dan sal jy veel verdra. Want om te sê, ek is die waarheid, beteken ek is in die wijnstok, en die wijnstok is die waarheid. Dan gaan jou leven in 2011 een afstand leven wees. Ek waarborg jou dan gaan ons nie met ons eie betimmerde huise bezig wees nie. Dan gaan ons met die Godse plan bezig wees. En wat sê hy? Hy sê, hy is die fondament van die tempel. En wie is jy? Jy is die tempel. As die fondament gelees, as jy tempel kan wees, hy sê, dan sal die Seen van die Heere voor jou uitgaan. Die Heerlijkheid van die Heere sê jou achterhoede wees. Dis Godse hart vir jou vir 2011 ek sien jou daarmee. Maar gaan doen hierdie oefening. Ons moet dit prakties maak, mense. Maar gaan doen die oefening. Anders stap ons hier uit vanmorgen, ons sê, dit is prachtig. Kruid. En ons vergeet volgende week. Maar as jy een gewoonte daarvan gemaakt, jylle meisiekinders kan het beter doen, skryf het met lipstifje op die spiel, skryf waar hy daar, so jou man ook kan sien. So dat as ons in die morgen opstaan, ons, ons van een ding herinner, wie is ek? en, een, en nie een van ons gaan hier staan en, of sit en sê vanmorgen, ek is dit omdat ek iets recht gekry het, nie, ons het nie, maar hy het namens my recht gekry, kom ons gaan wees te dank, in Jesus naam, vader ek dankie, dankie vir die geleentheid, vir die voorrecht, wat voor ons lee, een jaar, wat ons, wat ons uitnooi, om een oorvinningslewe te leef, en Heere, ons besef, het vir ons duidelik gesê, dit leen nie in kracht en dier geweld nie, maar dier die gees. En Heere, ek dankie dat ons hierdie waarheid kan snap, dat ons in hierdie waarheid kan leef, dat hy vir ons vol maak daarvan, in Jesus naam. Amen. Ek wil nog die twee vragen teer. Die tweede een was, hy sê, hoe beïnvloed hierdie waarheid? die waarheid jou waarheid. Jy sien, as my waarheid, as my waarheid gebaseer is op minderwaardigheid, as ek leef vanuit my minderwaardigheid, dan sê die skrif, sê Jezus vir my, as die licht in jou duisternis is, hoe groot is die duisternis nie? As jou waarheid gekoppel is aan jou wandel wat fout het, wat minderwaardig is, besef jy, dan kan jy nie, nie in die wijnstok wees nie. Maar as jou waarheid gekoppel is aan, aan jou, die volmaaktheid waarmee Jesus jou vrygemaak het, wat sy sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, dan is die licht in jou licht. Dan is jou licht nie meer duisternis nie. En die tragedie is dat daar soveel miljoene christene daar buiten rondloop. Wie sy licht duisternis is. Wat glo dat hoe harder hulle vir die heren werk, hoe beter hulle word. En daarmee ontken hulle dan is hulle soos wat Paulus vir die, van die jode skryf, hy sê, hulle het hulle eie gerechtigheid probeer oprig, omdat hulle aan die, waarheid, aan die gerechtigheid van God nie onderwerp het nie. En dan kom die laatste in, wat is die toets? Ek wil julle vraag, wat wil julle my sê? Wat is die toets dat jou waarheid die waarheid is? Vandaag wil ek sê, wat is die toets dat die waarheid van wie jy in Jesus Christus is, die waarheid is? uit die aard van die saak, jylle besef nie, ons sonderstatus het verval. Uit in sondeontvanging gebore het verval. Jesus het die einde daarvan sonde gemaakt. God het sonde weggedoen in die kruis. Ons word nou gerechtverdig voor God gebore. Nou vraag jou, hoe weet jy? Wat is die toets vir jou? Nou moet jylle my help, ek wil by jylle hoor. Wat is die toets vir jou rechtverdig maak? of uh, wat is die toets, dat die waarheid, wat ek en jy, wat ek vermoor met jou deel, dat dit die waarheid is, in jou leven. Kom, jylle moet my kan sê. Dit sal reflecteer word in my wandel, maar die dilemma is, my wandel gaan, ek gaan nog, ek, die moendigheid stel dat ek nog kan strykel, en dan sal ook ons sê, oh, maar nou, die ou gestrykel, so nou is hy dit nie, Goed, maar dit is, dit is een beeld, dit in my wandel sal weerkom. Nog. Johannes 13 vers 35, hy sê, jylle sal liefde onder mekaar hee. Jylle sal nie daarvan praat mee nie, jylle sal dit eenvoudig leef. Right? Dit is nog een beeld. My ander woord, dit is ook een deel van die wandel. Maar weer eens, uh, eh, jylle weet pas hoe ons. Vertuig jy, as vry vir my verkeerd op, dan kom die liefde nou nie meer so lekker deur nie ek soek nog een beeld, wat is die toets, dat die waarheid, wat jy geloof waarheid is, waarom dit die toets? Yes. Die geest, dankie Leon, die geest van waarheid, Jesus sê, ek gee julle die geest van die waarheid, en hy sê julle in die hele waarheid leid. Hy is die een wat ons oortuig van gerechtigheid. Hy is die een wat terugpraat uit die spiel uit in die moore. Hy is die een wat vir jou sê, jy is rechte, jy is dit. Hy is die een wat binnen in jou is. Sy terugvoering. En ek wil jou sê, as jy, as jy kan hoor hoe die spiel met jou praat, so die sneeuwweikie story van spielkie, spielkie aan die wand is, dat nou nie so helemaal uit, uitlein uit nie. Want die spiel het, het gepraat, en ek wil vir jou vraag, laat toe dat die spiel met jou praat. Laat toe dat Godse geest, in die refleksie, wat sê Paulus? Hy sê, ons sien, uh, uh um, hy sê, terwijl ons met een onbedekte gezicht, ons is nou in 2 Korinties 3, daar by vers 18, terwijl ons met een onbedekte gezicht, soos in een spiel, wat dan skou, wat dan skou ons in die spiel? Die heerlijkheid van die Heere. Wat sien jy in die spiel? Een refleksie van jouself. Wat noem Paulus die refleksie van jouself? die heerlijkheid van die Heere. Ons moet iets sien. Ek en Henna keir daar by my broer hulle, en daar leie huisgenoot, en sy maak die huisgenoot op, en daar is een van hierdie 3D-prentjies. Jy weet nou, om die, om die beeld in die prentjie te sien. Maar wie wat is die kostbaarheid daarvan? En toe ek die prentjie sien, toe sê ek, maar dis die ding, jyre, ons moet verder sien. Hy sê, geef vir ons, Paulus bid, hy sê, jyre, geef hulle verlichte oor van verstand, om diep in te kyk. Jakobus sê, kyk diep in die volmaakte wet van die vryheid in, om, jy moet in die diepte van die prentje inkyk, om te sien wat die prentje eindelijk sê. En jy sien, ek het nodig, om by die roes van my wandel, by die plooie, en die halskade, en die, en die merke van die lewe, wat op my gezicht le, om daarmee voorbij te kyk, en die heerlijkheid van die Heere te sien. Besef jy, dit is een oefening, wat jy net vir jouself kan doen. Om so in die spiel te kyk, so diep in te kyk, dat jy die werkelijke beeld sien wat God sien. Ek en jy sien ons gelaat, ons sien ons fysische gelaatstrekke en die mondhoeken wat aftrek en jy weet al die uitlasgoeders, ons sien die goed. Maar God sien iets meer. En ons het nodig om te kyk soos wat hy kyk. En as ons dit kan raak sien, as ons in 2011 daai beeld kan sien en elke dag ingaan met daai beeld dan sy oortuig daarvan dat 2011 gaan een geseende die meest geseende jaar van ons levens wees Amen ek sien julle moet iemand iets sê Yes kom sê Ja, maar ons wil het, ons, ons wil het opvang. Um, ek het verlede jaar, het, of de jaar voor verlede jaar, al het uh, kostbare dame in Warrington voor John een uh, klein keramiekkruisje gemaakt. En ze um, het speciaal gemaakt. En dit was zo so speciaal. Toen wil ik het graag laten raam. En ek, omdat hij nou wegraakt in die meer, want hij was nog niet groter als die Bijbel. En uh, toe bring ek dit na Henda toe en ek sê sy moet ons 'n paar goedjies om hom sit en laat dit nou bietjie groter moet lyk. En toe ek dit nou toe sê dit vir die aand afgee by die woordskool. Toe sit dit op 'n spieël geraam met die raamwerk nou buite om en toe sê sy as jy in die spieël kyk, na hierdie kruis kyk moet jy jouself sien. So sy het nou bietjie verder gedink as dit. En almal wat by my kom en die raamwerk sien, vertel ek nou van hierdie spieël dat jy jouself moet sien, maar tot ver oggend het ek nou nie regtig nog besef. So nou verstaan ek dit. Dankie en nou. Dankie nog iemand. Julle klaar. Kom ek seën julle met sommer net die Here se guns. Vader, ek dankie. Dankie vir wat u gedoen het. Dankie vir die volkomme werk dankie vir een spiel wat nie meer gaan dieg nie. Een spiel waarin ons nie die foute gaan raak sien nie. Een spiel waarin ons die volkomenheid gaan sien van wat hy gedoen het om my waardig voor hy te maak en om die leen van onwaardigheid eens vir altyd in my leven te kan verleer. Ons eer hy daarvoor, Vader, in Jesus' naam. Amen. Amen. Kom ons gaan drink lekker thee. Heere, sien jylle met een wonderlijke nie.